ԱՄՆ նոր համանախագահ է նշանակել ԵԱԿ Մինսկի խմբում։ Հոգլանդի հայտարարությունը սառը ցնցող Բաքվի համար։ Արցախ էներգո ընկերության սեփականատեր է ճանաչվել միավորված էներգետիկ ընկերություն Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Առաջամուխ համայնքում մարդիկ մտածում են գյուղը շենացնելու մասին։ Լրագրող Հայկարամ Նապետյանն Արցախի մայրբուհում հանդես է եկել բանախոսությամբ։ 2000 թվականից առ այսօր Hello Trust-ը մակրել է 480 ականապատված դաշտ։ Բաքուն Մարգարիտա Սիմոնյանի պատճառով փակում է ռուսական Սպուտնիկ ռադիոն։ Այժմ այս եւ այլ նորությունների մասին մանրամասը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատանքային այցի շրջանակներում Սոչիում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռազմավարական գործընկեր երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են հայ-ռուսական երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափով հարաբերությունների օրակարգին եւ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձել նախագահ Սերժ Սարգսյանի այս տարվա մարտին Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով պաշտոնական այցով 3 երեկոյան Հայաստանի Հանրապետություն է ժամանել Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր տեղի ունեցել Թուրքմենստանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որից հետո կայացել է նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի առանձնազրույցը։ Օգոստոսի 28-ից ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի նոր մշտական համանախագահ կդառնա Էնդրու Շեֆերը։ Այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի ժամանակավոր համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը։ Շատ ուրախ եմ հայտնելու, որ երկուշաբթի օրվանից համանախագահ կլինի Էնդրու Շեֆերը։ Նա շատ փորձառու բարձրաստիճան ամերիկյան դիվանագետ է, ով վերջերս ծառայել է որպես միջազգային կազմակերպություններում Միացյալ Նահանգների առաքելության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար, ասել է Հոգլանդն ու հավելել. Ամերիկյան ներկայավարչակազմը այս հարցում նոր մոտեցում չունի։ Ամերիկյան մոտեցումներն այս հարցում անփոփոխ են, համանախագահի փոփոխությունից անկախ։ Նոր համանախագահն այժմ տիրապետում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ կապված ամբողջական տեղեկատվությանը եւ պատրաստ է ստանձնել պարտականությունները։ Հեռանալուց առաջ նշել է դեսպան Հոգլանդը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շարունակվել է տասնամյակներ, եթե ոչ դարեր։ Այս մասին նշել է Յակոմինսկի խմբի ամերիկացի ժամանակավոր համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը Վաշինգտոնի արտերկրյա լրագրողների մամուլի ակումբում հանդիպման ընթացքում։ Այս խնդիրը չի սկսվել նախկին խորհրդային երկրների անկախացումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր էր, որը շարունակվել է տասնամյակներ, եթե ոչ դարեր, ասել է Հոգլանդը Ղարաբաղյան հակամարտությունը տարբերակելով Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի կամ Մերզնեստրի հակամարտություններից։ Հոգլանդը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման 6 հիմնական կետերը, որոնք դեռևս 2014 թվականին հնչեցրել էր ԱՄՆ նախկին համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Հանդիպանը ներկա ադրբեջանցի լրագրողներին անհանգստացրել է այն փաստը, որ դեսպանի ներկայացված կետերում հատուկ նշված չի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, որը դեսպանի խոսքով պետք է քննարկվի։ Հոգլանդը նոր բան չի ասել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, պարզապես հեռանալուց առաջ կրկին խոսել է ինչ որ հարցերի շուրջ։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հրապարակած 6 կետերին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նայեք նախորդ բոլոր հայտարարությունները, կտեսնեք նույն բաները, ասել է նախարարը։ Ավանդական ուխտագնացությամբ հադրութի շրջանում է Արցախի հերոս Հայաստանի երկրապահ կամավորական միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ավանդական ուխտագնացությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 26-ամյակին եւ այդ անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակի հավերժացմանը։ Ապրիլյան քարոզիա պատերազմի օրերին Հայաստանի Հանրապետության երկրապահների միությունը կրկին համախմբեց եւ մեկ մարդու պես մեկնեցին առաջնագից կանգնելու զինվորի կողքին, անսասան պահելու հայրենի սահմանները։ Շուրջ 2 ամիս երկրապահները դիրքերում էին։ բնակչության մասնակիցների։ Ներկաները ծառայներ եւ ծառայպսակներ դրեցին Արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկների հուշակոթողին, ինչպես նաեւ Մամիլ Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ կանգնեցված Խաչքար հուշարձանին։ Մեկ րոպե լորությամբ հարգվեց նրանց հիշատակը։ Օկտագնացիան նախաձեռնող Արցախի հերոս Մամիլ Գրիգորյանը ներկաներին իրազեկեց Դուք լսում եք լուրեր։ Ինչպես գիտեք, վերջերս մասնավորացվել է Արցախ էներգո փակ վարժնետիրական ընկերությունը։ Հայտարարված մրցույթի արդյունքում Արցախ էներգո ընկերության սեփականատեր է ճանաչվել միավորված էներգետիկ ընկերություն փակ վարժնետիրական ընկերությունը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հուլիսի 21-ին Արցախ էներգոյի մասնավորեցման մրցույթին մասնակցել են երկու միավորված էներգետիկ եւ Ինտեկո էներգո ընկերությունները։ Մրցութային լավագույն պայմանների առաջարկի արդյունքում Արցախ էներգոն անցել է միավորված էներգետիկ ընկերությանը։ Մրցույթը վարել է կառավարության աշխատակազմի Գույքի կառավարման վարչության պետի տեղակալ մասնավորեցման եւ օտարման բաժնի վարիչ Գագիկ Իսրայելյանը սահմանված 2.5 միլիարդ դրամ ներդրումներ իրականացնելու պայմանի վերաբերյալ 200 միլիոն դրամ ավելին առաջարկել միավորված էներգետիկ ընկերությունը Վերջինս նշում է, որ էներգամատակարար ընկերության ապապետականացումը ինքնանպատակ չէր։ Պետությունը պայմանների առաջ քաշում պայմանագրում, որի համաձայն համակարգում կատարված ներդրումների արդյունքում այն կվերազինվի, այսպիսով բարձրացնելով արդյունավետությունը, մենու ժամանակ մինիմալի հասցնելով կորուստները։ Ամենից առաջ, ինչպես Արցախը գազն, այնպես էլ Արցախ էներգոն մասնավորեցվել են կառավարության կողմից ընդունված մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված լինելու հիմքով որում նախանշված են պետական քաղաքականության հիմնական նպատակները, այսինքն առևտրային կազմակերպությունների արդյունավետության բարձրացումը եւ մրցակցային միջավայրի բարելավումը, պահանջված ներդրումների ներգրավումը եւ աշխատատեղերի ապահովումը կամ պահպանումը Մասնավորեցման ծրագրով պետությունը նաև նպատակ է հետապնդում երկրում կրճատել պետական մասնակցությամբ ընկերությունների թիվը եւ հակառակը ընդլայնել մասնավոր հատվածը։ Հիշեցնենք, որ այն միավորված էներգետիկ ընկերությանն է անցել պայմանով, որ 5 տարվա ընթացքում ընկերությունը համակարգում պետք է կատարի 2 միլիարդ 700 միլիոն դրամի ներդրում։ Մենու ժամանակ նշենք, որ ընկերությունը գնահատող հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է 5 միլիարդ 92 միլիոն դրամ։ Արդյոք կարելի է ասել, որ ավելի քան 5 միլիարդար ժողովրդյան ընկերությունը մասնավորին է անցել 27 միլիարդ դրամով։ Հիշեցնենք նաև, որ տարի սկզբին Արցախ էներգոյի տնօրենը հայտարարել էր, որ համակարգ արդիականացնելու համար տարեկան անհրաժեշտ է 5 միլիարդի ներդրում։ Իսկ ընկերության մասնավորեցման մրցույթում հաղթել է միավորված էներգետիկ ընկերությունը, որը խոստացել է 5 տարվա ընթացքում ընդամենը 27 միլիարդի ներդրում։ Ինչ վերաբերում է ներդրումների չափերին, ասեմ, որ էներգետիկայի բնագավառը հանդիսանալով տեխնիկապես արագ զարգացող ոլորտ, ունակ է ավելի խոշոր ներդրումներ կլանելու։ Իսկ 2.5 միլիարդ դրամը դա այո, այն գումարն է, որը անհրաժեշտ է առաջնահերթ եւ հարատապ խնդիրների լուծելու համար, որոնք են ենթակառուցվածքների արդիականացումը, էներգամատակարարման հուսալիության բարձրացումը եւ առևտրային ու տեխնիկական կորուստների նվազեցումը։ Եվ այսպես համագարք արդիականացնելու, էներգետիկ անվտանգության երաշխիքները բարձրացնելու, կորուստները նվազեցնելու հետ մեկտեղ պետությունը պայմաններ է դրել մասնավորի արժեվ առաջիկա 3 տարում պահպանել էլեկտրակայանի սակագինը։ Սակայն դա չի նշանակում, որ 3 տարի հետո ընկերությունը կարող է ըստ իր ցանկության սակագներ փոխել, ասում է Գույքի կառավարման վարչության պետի տեղակալը սակագների փոփոխությունը նաև կարգավորվում է մեր օրենսդրությամբ։ Այսինքն մասնավորը չի կարա ինքնուրույն փոփոխության ենթարկել գործող սակագները։ Այն պետք է նաև հաստատված լինի մեր պետական հանձնաժողովի կողմից։ Բելալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանի առաջամուխ համայնքը գտնվում է Սամանագծից ընդամենը 19 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այստեղ ապրող մարդիկ կարծես թե ընտալացել են եւ հրադադարի ռեժիմը խախտող ճշնամական կրակոցներին եւ երկնքում թռչող ճշնամու անօթաչու սարքերին սակայն ապրում են իրենց առօրյա կյանքով ու մտածում գյուղը շենացնելու մասին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Առաջամուղի համայնքը հիմնվել է 2005 թվականին Թուվենկյան հիմնադրամի կողմից։ Երբ այս տարի համայնքում կառուցվեց եւս 6 տուն, Առաջամուղն ունեցավ 24 տնտեսություն։ Համայնքի ղեկավար Սուսաննա Աղաբաբյանն ասում է, որ գյուղում ապրում են հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ։ Դա բացատրվում է ոչ միայն նրանով, որ նոր համայնքում բնավորվելու համար երիտասարդական ավյուն է պետք, այլ նաև նրանով, որ այստեղ է գտնվում հադրութի զորամասերից մեկը եւ զինծառայողների ընտանիքները նույնպես բնակվում են Առաջամուղում։ Համայնքին կցված են նաև Արաքսավան ու Եղեկ գյուղերը։ Այս երեք համայնքների աշակերտները հաճախում են Արաչամուղի դպրոցը, որը ի դեպ այս տարվանից դարձել է հիմնական։ Դպրոցը միջնակարգ հայել, այս տարի Թուրիկյան ընկերությունը նորից 4 դասարան ավելացել է, քանի որ աշակերտության թիվը շատացել է, դեկտեմբերի 1-ին արդեն հանձնում կկատարեն։ Իսկ քանի առաջի դասարանցի եք ընդունելու։ Այսօր ադրությամբ արդեն 13 հատ դիմում կա։ Գյուղի աճը պատկերացնելու համար բավական է նշել միայն, որ այս տարի դպրոցն ավարտել է ընդամենը երկու շրջանավարտ։ Բազմազավակ ընտանիքներ շատ կան, իսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը 35 է։ Արաչամուղի կլիման մեղմ է եւ թեպետ այստեղ կան նաեւ նրանայգիներ։ Սուսաննա Աղաբաբյանի խոսքով Արաչամուղը նպաստավոր է առավելապես անասնապահության համար։ Ներկայումս գյուղում 100 խոշոր եղջերավոր անասուններ կան, բայց այդ ցուցանիշը կարող է աճել, եթե գյուղացիները մսի ու կատնամթերքի մտ շահաթերման խնդիր չունենային։ Մսի ընդունման կետ չունեն, շրջկենտրոնից էլ գտնվում են 60 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ ընդհանրապես գյուղը զարգանալու տեղ ունի, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Իսկ հարցին թե ինչը կուզենար որ փոխվի համայնքում, Սուսանա Ղաբաբյանը պատասխանեց. Կուզեի որ գյուղը մեծացնեն, ավելացնեն։ Կուզեի որ գյուղում էլի տներ սարքեն Քանի որ դուղի անունը առաջամուղ է, իսկական պիտի առաջ մղվենք միջև իրան։ Ինչ զգացողություն ունեն մարդիկ, երբ ամեն օր տեսնում են երկնքով թրջող թշնամու անօթաչու սարքերն ու լսում սահմանում հնչող կրակոցները, եւ ինչպիսին է այնտեղ մարդկանց տրամադրությունը։ Շատ լավ են տրամադրված, նույնիսկ այս քարոյա պատերազմին գող ոչ մեկը չենք լքել, գյուղից մենակ հանել ենք փոքր երեխաները, ոչ թե հանել ենք Հայաստան, այլ ուղակի Ղարաբաղ հադրութի գյուղարանքները տատիկ պապիկների կողքն են կողարկել, բայց մենք լրի մեծերով մնացել ենք դե միջև վերջ պայքարել ենք։ Քարեմյա պատերազմին գյուղը լրի կանգնուն ա եղել։ դե Չնայած ես որպես կին գյուղապետ դե չեմ մասնակցել կռվին, բայց գյուղից մեծ օգնություն են կողարկել առաջնագից 14 հատ ոչխար են ուղարկել, իր ամեն ինչով, թե պանիրա, թե թութույի ամեն ինչ լցրել ենք երկու անգամ գյուղի շտապօգնության ավտոն ուղարկել մեր զինվորներին։ Ընդամենը 19 կիլոմետր հեռավորության վրա անցյալ տարվա ապրիլի սկզբներին տեղի ունեցած մարտական գործողություններից առաջամուղը չի դուժել։ Գյուղի մոտակայքում շատ ռումբեր են պայթել։ Սմերջ համազարգային կրակի համակարգից արձակված ու չպայթած արկն էլ մինչ օրս ընկած է գյուղի մերձակայքում, բայց գյուղն անվնաս անցավ այդ փորձությունը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երկուրյա աշխատանքային այցով Արցախում են լրագրող Հայկարամ Նահապետյանն ու արևելագետ բրենդ մենեջմենթի եւ մարքեթինգի մասնագետ Կարեն Դոլինյանը։ Արցախի Մարիբուհի լրագրության բաժնի դասախոսների եւ ուսանողների համար այսօր Հայկարամ Նահապետյանը հանդես է եկել բանախոսությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հայտնի լրագրող Հայկ Արամ Նահապետյանի այս հերթական այցն Արցախ հետապնդում է մի քանի նպատակ՝ նախ դարձյալ ճանաչողական խնդիրը այն պարունակում, ապա նրա խոսքով ազգագրական նյութեր հավաքելու մի շարք այլ տակավին իրեն անծանոթ պատմական հուշարձաններին ծանոթանալու անհրաժեշտություն ունի։ Իսկ մինչ այդ նա որոշելով Արցախի մայր բուհում հանդես գալ բանախոսությամբ, ահավասիկ ներկայացնում է վերջին մի քանի տարիների այն նոր զարգացումները, որոնք տեղի են ունենում Ամերիկայի հայկական համայնքում, ինչպես նաև լսարանին ծանոթացնում ներկայացնում այն նոր մարտահրավերներին, որոնք ծառացած են հայ համայնքի եւ համայն հայության արչեվ։ Իրանց հակաօրինական աշխատանքները այս մեխանայությունները իրանց կուլիսներում անում են եւ փորձում են շուտ երկրորդ մեթոդներով մտնել հակաօրինական մեթոդներով մտնել ամերիկայի կյանքի մեջ ու փողով օրինագծել, որտեղ դա սկսեց հա, հասկացվել ու բացահայտվել ու գրվել նաեւ ամերիկացիների կողմից։ Ու այս ամերիկյան կողմը որ սկսեց այդ ամեն ինչը դիրապետել, ինֆորմացիան դա իրանք վախեցան եւ ուրիշ ամերիկացիներ քաղաքական գործիչները իրանք կարեն օգնի, Ալիևի փողը իրանք էլ վախեցան։ Մենք դա սկսում ենք զգալ, որոնց հետ ենք հաշվում։ Ինչ նոր զարգացումներ է ապրում ադրբեջանական եւ թուրքական խեղաթյուրումների քաղաքականությունը եւ ինչ նոր փիլիսոփայությամբ, ինչ նոր մոտեցումներով մենք կարող ենք հարցին մոտենալ։ Պայքարել ենք տրադիցիոն ձևեր համայնք պայքարում ապրում հայոց ցեղասպանություն ճանաչվի, ասենք, ես նահանգում եմ նահանգում եւ ցուցակ փոխում այդ ամենը հետ լավի, բայց այդ վիճակում դու բնդում ես, որ եղել է հայոց ցեղասպանություն, ասում է չի եղել, բայց քույրյանս տեսակից չի մեղադրում, ուղղակի ասում է որ չի եղել ինչ որ դու ասում ես։ Հա կարող ասեմ դու քել ես դու կողորե, բայց դա չի անկյունը քայլ, դա չի ուժեղ մասը։ Իրանք ուղղակի ասում են չէ, մենք գնոցի չենք արել։ Ադրբեջանը քեզ մեղադրում է։ Արևելագետ Կարեն Դոլինյանի երրորդ այցելությունն է Արցախ։ Նրա նախնիները իր իսկ խոսքով Արցախից են։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պիտի իր չափաբաժնով ներկայացնի Արցախն աշխարհին։ Այսօր դա յուրաքանչյուր հայի գերխնդիրն է, ասում է Արևելագետը որպես արևելագետ, զգացած իրանագետ նույնպես հետաքրքրված եմ Արցախի պատմությամբ, որովհետև Արցախի պատմության մի խոշոր շրջան է առնում է Պարսկական ազգեցության շրջանը եւ Պարսկաստանին հարաբերվելու շրջանը։ Եվ այդ ամենի հետ միաժամանակ նաեւ շատ հետաքրքիր է նաեւ ռուսիան տեսանկյունությամբ նայում, որովհետև Արցախը որպես բրենդ, Արցախը որպես երևույթ ինքը կարիք ունի ներկայացնելու եւ տուրիստական շրջանակներում եւ այլն։ Եվ այդպես ասած ուրվագծում արդեն ինչ որ գաղափարներ կապված Արցախի հետ կապված, ինչպես Արցախը կարող է որպես բրենդ ներկայանալ հանրությանը նոր գաղափարներ, նոր մտահղացումներ, որոնք հյուրերը կիրականացնեն այս անգամվա այցելությունից հետո։ Իսկ մինչ այդ նրանք իրենց տպավորություններն են կիսում մեզ հետ։ Ինչ եք տանելու ձեզ հետ միշտ ամեն անգամ Արցախից ստանում ենք մոտիվացիա։ Այսինքն Արցախ գալով մենք հավաքում ենք էներգիա, մենք հավաքում ենք նոր հերո-հերո երկրներում, հերո-հերո, ասենք տարբեր Ամերիկաներում, Ռուսաստաներում, մենք այստեղից մեր հետ տանում ենք ջերմությունը Արցախցիների։ Եվ այդ ջերմությունը մեզ հերիքում է 1-2 տարի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր գործունեությունը ծավալել։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Hello Trust բրիտանական գազམ་ակերպությունը 2000 թվականից սկսած առ այսօր մաքրել է 480 ականապատված դաշտ, եւս 90-ը անհրաժեշտ է մաքրել։ Դրանք հիմնականում մոտ են այն վայրերին, որտեղ խաղաբնակություն է ապրում։ Այս մասին ասել է գազམ་ակերպության տարածաշրջանային ղեկավար Աշբոդին։ Նրա խոսքով սահմանային բոլոր գոտիները եւս մաքրված են։ Գազམ་ակերպությունը նախատեսում է մինչև 2020 թվականը Արցախը լրիվությամբ մաքրել ականներից։ Ներկայությամբ կա 11 ականադաշտ, որտեղ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Սպուտնիկ ռուսական ռադիոն դադարեցնում է գործնեությունն Ադրբեջանում։ Այս մասին հայտնում է hakin.az-ը հղումանելով ռադիոյի աշխատակիցներին։ Բանն այն է, որ ռադիոյի խմբագիրը հայոց ցեղասպանության ճանաչման ջատագով Մարգարիտա Սիմոնյանն է։ Ադրբեջանի հեռուստարադիո հերարձակող ազգային խորհուրդը, ինչպես պարզվել է, չի տվել որևէ ռուսական ռադիոկայանի գործնեության թույլտվություն։ Խորհրդի նախագահ Նուշիրվան Մահերամլին հաստատել է, որ իրենք պարզապես չէին կարող թույլ տալ Ադրբեջանի տարածքում հայուհու կողմից ղեկավարվող ռադիոյի գործնեություն։ Մարզասերների համար Հունահռոմեական ըմշամարտի աշխարհի երակի չեմպիոն Ռիո 2016-ի օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը հայրենիք վերադառնալուց հետո հայտարարել է, որ չի բավարարվելու այս տիտղոսներով եւ շարունակելու է նույն երանդով պատրաստվել հաջորդ տարվա մրցաշարերին։ Առաջվա կանոնները ավելի լավ էին, բայց ինչ կանոններ լինեն, մարզիչների օգնությամբ կձգտենք հաղթանակի։ Մաքսիմ Մանուկյանը երկար տարիներ աշխատել էր, արժանի էր այս տիտղոսին։ Հետագայում շարունակելու եմ ձգտել նոր տիտղոսների եւ 2020 թվականի Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերի չեմպիոնի կոչմանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 20, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։